Լրացել է Արցախի հերոս գեներալ Քրիստափոր Իվանյանի ծննդյան 95-ամյակը։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ կառուցողական քննարկումների։ ԱՊԿ-ն երբ կարող է արձագանքել հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճին։ Ինչու ադրբեջանցի պաշտոնյան հիստերիայի մեջ են ընկել։ Պողոսագոմերում ռոռոկման ջրի խնդիր կա։ Տոնական օրերին ոստիկանությունը կլինի ուժեղացված ծառայության մեջ։ Հայաստանի նախագահ հյուրընկալել է խոշոր գործարարների պետք է ամենքեր խոսապել սննդային թունավորումներից։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Նախորդ օրերի համեմատ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում էապես նվազել է կրակոցների թիվը։ Դեկտեմբերի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը հակառակորդ հիմնականում օգտագործել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով շուրջ 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են առաջնագծում հաստատված հարավերական անդորը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 24-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի մտաղ սերնդի ուսուցման եւ դաստիարակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Ստեփանակերտի համար 3 մանկապարտեզի տնօրեն Իրինա Գրիգորյանին շնորհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչում։ Նախագահ Բակոսյանյանը դեկտեմբերի 23-ին մասնակցել է Արցախի հերոս Քրիստափոր Իվանյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Բակոսյանը կարևորել է ազգի նվիրյալների հիշատակի հավերժացումը, նշելով, որ գեներալ Քրիստափոր Իվանյանը հայ ժողովրդի լավագույն զորավարներից է, ով մեծ դերակատարություն է ունեցել Արցախյան ազատամարտում հաղթանակի կերտման եւ ԼՂ պաշտպանության բանակի ստեղծման ու կայացման գործում։ Միջոցառմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 23-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանին։ ԼՂ նախագահի հետ քննարկել են ԼՂ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղիների համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Արթուր Ջավադյանը։ Առաջի հերթին քննարկվեց Հայաստանի Հանրապետության բանկային եւ վարկային համակարգի ներկայացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ նաեւ այն նախագծերին, որոնք արդեն իրականացվում են Ղարաբաղում։ Ես կուզեի Գովեստի բարեր ասել նախ այս տարվա բյուջեի կատարվականի հետ տպավորիչ թվեր են բյուջեում եւ այն նպատակները, որ այսօր դրվել են, ինձ թվում է դրանք իրականանալի նպատակներ են։ Վստահ եմ, որ այն համագործակցությունը, որ մենք ունեցել ենք մինչեւ այսօր, շարունակվել է զարգանալու է եւ օրեցօր ավելանում է վստահությունը դեպի մեղաբարի տնտեսության զարգացումը եւ այն դժվարությունները աշխարհակաղակական, որ այսօր գոյություն ունեն, ցույց տվեցին, որ այսօր մենք զերծ մնացինք այդ բոլոր ռիսկերից, որոնք կան աշխարհում, կարող ենք նայել մեր հարևան երկրներում, տարածաշրջանում կան խնդիրներ, ես չեմ ուզում ասեմ այդ խնդիրները բացակայում են մեզանում, այդ խնդիրները նաեւ կան այստեղ, բայց մենք իրենք նաեւ առաջերտին երանդով եւ ուզում եմ որ այդ բարետեսական դրամատրություն լինի բոլորի մոտ մենք ունենք կայուն ֆինանսական համակարգ մենք ունենք գեներիկայունություն որը կարեւորն է այսօր հնարավորություն է տալիս մեր տնտեսությանը զարգանալ ավելի լավ քայլերով ու ավելի միտումով դեպի ապագա Նույն օրը նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին Հանդիպումից հետո ֆինանսների նախարարն ասաց, որ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել են ֆինանսական ոլորտում երկու հայկական պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Քննարկեցինք Ղարաբաղի ֆինանսների նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համագործակցության հետագա խնդիրները եւ քննարկեցինք այն զարգացումները, որոնք կարող են տեղ ունենալ մոտակա տարիներին։ Գագիկ Խաչատրյանին ընդունել է նաեւ ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Հանդիպմանը երկու նախարարներն ընդգծել են ոլորտում փոխգործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտությունն ու հստակեցրել հետագա քայլերը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների ներդրման եւ զարգացման վարչության պետ Միքայել Փաշինյանը հանդիպել են ԼՂ ֆինանսների նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են այս տարվա օգոստոսին կնքված Երամյա համագործակցության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքի գործնականում առաջացած խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղված հնարավոր տարբերակները։ Երկուստեք կարևորվել է համագործակցության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների հետևողական իրականացումն ու դրանց շրջանակի ընդլայնումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության ворթեգրած քաղաքականությունը հատկապես վերջին ամիսներին ցույց է տալիս, որ այդ երկիրը պատրաստ չէ այսօր կառուցողական քննարկումների։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Ըստ նրա Բեռնում Սարգսյան Ալիի վերջին հանդիպումը եւս մեկ անգամ վկայեց, որ իրապես Ադրբեջանը ունի պատրաստակամություն կառուցողական բանակցություններ վարելու եւ շեշտը դրել է միայն ռազմական ճանապարհով իրավիճակը փոխելու մարտավարության վրա։ Չնայած Ադրբեջանի հարձակումներին լայնածավալ պատերազմի վտանգ Կորյուն Նահապետյանը չի տեսնում պայմանավորված աշխարհակահաղական զարգացումներով։ Նրա խոսքով երկրի անվտանգության առաջին գրավականը մեր մարտունակ բանակն է, որը զինված է նորագույն սպառազինությամբ։ Բեռնում Սարգսյան Ալիև հանդիպումից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության падգամավոր Համլետ Հարությունյանը ակնկալիք չուներ, քանի որ Ադրբեջանը խուսափում է կառուցողական մոտեցումից, բանակցություններից եւ փորձում նպատակին հասնել ուժային մեթոդով։ Ադրբեջանի գործողությունների հանդեպ միջազգային կառույցների ոչ համարժե գնահատականներից Համլետ Հարությունյանը չի զարմանում։ Միջազգային կառույցների եւ ամբողջ քրիստոնեական առաջադեմ երկրների քաղաքականությունն էր, որն ավարտվեց նրանով, ինչով որ ավարտվեց։ Ադրբեջանը պետք է դասել ահաբեկչական պետությունների շարքը, քանի որ այն չի կատարում միջազգային ոչ մի կառույցի հորդորը, անկամ Մինսկի խմբի նախագահների, նշել է падգամավորը։ ՀԱՊԿ-ն հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճի բարձրացմանը կարող է արձագանքել միայն այն ժամանակ, Եթե դրա համար կառուցին դիմի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս մասին ասել է ռուս քաղաքական վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով օրերս ՀԱՊԿ-ում նախագահ Սարգսյանի կողմից հնչեցրած քննադատություններին, որ ՀԱՊԿ-ն չի արձագանքում իր անդամ պետության սահմանների դեմ իրականացվող ադրբեջանական սադրանքներին։ Հարցին ինչու ՀԱՊԿ-ն չի արձագանքում իր անդամ պետության սահմանների նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից հասցվող հարվածներին, վերլուծաբանը պատասխանեց որովհետև հապական հայտարարություն կարող է անել միայն այն դեպքում, եթե դրա համար կազմակերպությանը դիմի Սերժ Սարգսյանը։ Իմ տեղեկություններով նա հայտարարություն անելու մասին չի խնդրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Վահիդ Դարյալին հիստերիկ արձագանքել է խոստանալով ամեն օր Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան զինվորների դագաղներ ուղարկել։ Պաշտոնյային արդային արձագանքը պատասխաներ նախորդին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի այն հայտարարությանը, թե տարեսկզբից Ադրբեջանի զինված ուժերը կորցրել են ավելի քան 200 զինծառայող։ Արծրուն Հովանեսյանը լրատվամիջոցներին հորդորել էր իրերն իրենց աններով կոչել եւ ուղիղ գրել այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ոչ թե հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունենում, այլ ռազմական գործողություններ։ Իր հիստերիկ հայտարարություններով ադրբեջանցի պաշտոնյան միայն հաստատել է բոլորին հայտնի փաստը, որ իրավիճակի լարումը սադրողն Ադրբեջանն է։ Պողոսագոմերում հողագործությամբ զբաղվելու համար մարդիկ ջրի խնդիր ունեն։ Քնար Բաբայանի անդրադարձը։ Մարտակերտի շրջանի Պողոսագոմերի համայնքում գյուղատնտեսությունը վերջին տարիներին հետին պլան է մղվել։ Գյուղի բնակչության մեծ մասը զբաղված է Base Metals ընկերության ոսկու հանքում։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Արստամյանն է անդրադառնում գյուղացիների զբաղվածության խնդրին։ Փոքր գյուղալ մոտավորապես 220 բնակիչով աշխատում ոսկանքում, հողագործությունը բարենպաստ չի ժողովրդի համար դա հողագործությամբ չեն զբաղվում, բայց վայելի հողեր ունենք, որ մնում են անմշակ։ Անասնապահությունը էլի չէ միատեղ գուհատ ընտանիքի համար, իրենց հոգսերի համար մեծ քանակով անասնապահություն չեն զբաղվում։ Զրուցակցից խոսքով Բեյզմեթլզում վերջին շրջանում կրճատումների արդյունքում աշխատազուր գյուղացիները նորից սկսել են գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Բեզմեդերսում 600 հոգի աշխատելություն եղել, հիմա արդեն փակվում է կամ հասկամած աշխատատեղեր են նվազում։ Արդեն ընթացքում գործակցություն եմ, արդեն սկսում եմ զբաղվել վագոցանը խտանանա։ Ցորեն, հաճար, լոբազգի բուսը։ Իրանց ներքես սպառման համար Հողագործությամբ զբաղվելու խոչընդոտներից մեկն էլ ջրի պակասի խնդիրն է։ Որոպա ջուր չկա գյուղում, խմելու ջուր ունենք, ամառվա ամիսներն էլ լրիվությամբ չի երիկում։ 98 թվականին բարեգործական հիմնադրամ կար ջուրը քաշել են գյուղ, բայց արդեն քիչ է չի երիկում գյուղին, սմերը կեսը չի գալի, սառումա, ամառը չի երիկում։ Խոսելով յուղի խնդիրներից Արտակ Արստամյանը մասնավորապես ասաց. Մանկապարտեզը շունենք միջնակարգ դպրոցում ենք 37 աշակերտ շենքային պայմանները նորմալ չի դիմել ենք տեղական կառավարությունով սպասում որ նոր շենքի զգալուսն յուղի ճանապարհներն ավատ հոգելու կարիք կա համանքի շենքն է վթարային է Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ գյուղացիներն էլ փորձում են որոշ հարցեր ինքնուրույն լուծել։ Այսպես օրինակ բնակիչների միջոցներով գյուղում կառուցվում է հանդիսությունների տուն։ Ճիշտ է, հիմա ֆինանսական խնդիրներ ունեն եւ սպասում են կառավարության աջակցությանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը խորհրդակցություն է անցկացրել, որին մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալները, վարչությունների եւ տարածքային ստորաբաժանումների պետերը։ Ոստիկանության պետը տարածքային ստորաբաժանումների պատասխանատուներից պահանջել է մեկ առ մեկ վերլուծել իրենց կողմից սպասարկվող տարածներում ինչպես ընթացիկ տարվա, այնպես էլ նախկին տարիներին կատարված եւ չբացահայտված հանցագործությունները ուշադրություն հրավիրելով հատկապես բնակարանային գողություններին։ Կոնկրետ ուղություներով համապատասխան հանձնարարականներ տալով ոստիկանության պետը զգուշացրել է, որ ընթացիկ տարվա օպերատիվ ծառայական գործնեության արդյունքների ամփոփման ընթացքում ստորաբաժանումների պատասխանատուները խստագույնս պատասխան են տալու չբացահայտված հանցագործությունների համար։ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոներին պատշաճ հասարակական կարգ ապահովելու նպատակով ոստիկանության պետը հանձնարարել է դեկտեմբերի 30-ից մինչև տոնական օրերի ավարտն անցնել ուժեղացված ծառայության եւ անհանդուրժող լինել հասարակության անվտանգությանը սպառնացող յուրաքանչյուր իրավախախտման հանդեպ։ Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 Ղարաբաղյան կոմիտեի համակարգող Կարեն Օհանջանյանն ու Հելսինկյան նախաձեռնություն 92-ի գործադիր տնօրեն Սվետլանա Ջանգիրյանը դեկտեմբերի 23-ին այցելել են Արցախի ոստիկանության ենթակայության տակ գտնվող Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Կուլիևին, ովքեր դատապարտված են ԼՂ քաղաքացու սպանության եւ ԼՂ Կարվաճարի շրջանում դիվերսիոն հետաղուզական գործողություն իրականացնելու համար։ Այս նպատակներ կալանավորների պահման պայմաններին եւ ադրբեջանի քաղաքացիների առողջական վիճակին ծանոթանալը։ Ռուսաստանաբնակ բարերար Լևոն Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ Մարտակերտի շրջանի Վան գյուղից մի խումբ ազատամարտիկներ AT-Bank Less Փակբաժնի տերական ընկերության գործադիր տնօրեն Սերգեյ Դարբինյանի գլխավորությամբ այցելել են շրջանում տեղակայված Էնզորամաս։ Նրանք հանդիպել են Զորամասի հրամանատարական կազմի հետ, որից հետո տարբեր ուղություններով այցելել առաջնագից եւ շնորհավորել սահմանապահ զինվորների գալիք ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Լևոն Հայրապետյանի կողմից նրանք զինվորներին հանձնել են նվերներ, քաղցրավենիք, միրգ եւ անհրաժեշտ այլ պարագաներ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, տոնորերին սովորաբար ավելանում են սննդային թունավորումների դեպքերը։ Այս մասին ասել է ԼՂ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանը եւ նշել, որ բուտուլիզմից եւ սննդային թունավորումներից զերծ մնալու համար պետք է հետևողականորեն կատարել մասնագիտական ներքոյիշյալ խորհուրդները։ Սնդամթեր գնելիս պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել սնդամթերքի պիտանյության ժամկետներին, կիսապատրաստի, հում եւ պատրաստի սնդամթերքների պահպանման պայմաններին։ Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոներին ընթരാճ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն իր նստավայրում 3 հյուրընկալել էր խոշոր գործարարներին ու հարկատուներին։ Հանդիպումից հետո գործարարները լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսեցին իրենց ոլորտներում 2015-ին ունեցած ձեռքբերումների եւ ձախողումների մասին։ Այսպես, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգեբարյանը նշել է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 2015 թվականը հրաշալի տարի էր, որովհետև ոլորտում արձանագրվել է մոտ 20% աճ եւ հատկանշական է, որ ոլորտում ձևավորվել են 60 նոր կազմակերպություններ։ Հայ տնտեսագետ Կարլոս Մելքոնյանը նշանակվել է Արգենտինայի ազգային բանկի նախագահի պաշտոնում։ Արգենտինայի նորընտիր նախագահ Մաուրիսիո Մակրիի կողմից ազգային բանկի նախագահի պաշտոնում նշանակված Մելքոնյանը նշել է, որ իր ղեկավարած բանկն ավելի ակտիվ դեր կունենա որպես զարգացման բանկ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է իր պաշտոնից հեռանալու մասին։ Վրացական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ նա մտադիր է գլխավորել Վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան ուսակցության նախընտրական քարոզարշավը, ինչպես նաև կոալիցիայի ընտրական ցուցակը։ Մարզասերների համար Երևանի Արարատը գլխավորող Վարուժան Սուքյասյանը ճանաչվել է 2015 թվականի Հայաստանի լավագույն մարզիչ։ Հարցման արդյունքում Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանագլխավոր մարզիչը հավաքել է 132 միավոր։ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Միխտարյանը 6-րդ անգամ եւ 5-րդ տարին անընդմեջ ճանաչվել է Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հարցման արդյունքում 26-ամյա Միխտարյանը հավաքել է 228 միավոր։ Երկրորդ տեղը գրավել է 46 միավոր վաստակած Գայել Անդոնյանը ֆրանսիական Դիժոնից, իսկ ղազախական Ակտոբեի կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին եզրափակել է Եռյակը 44 միավորով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 աստիճան, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։